بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين الصفحة الواحدة وستين صفحة شستيك هو العليم شستيك هو العليم الدرس الاول الدين والاسلام الف الدين نحن نعرف هذه الكلمات یه کلمات میدانیم دیگه میفهمیم آره؟ انشاءالله الف الدين الدين اما في اللغة نحن نترجمها هذه الكلمة اما في الاصطلاح نحن نعرفها ما این واژه رو یا در لغت ترجمه تحت لفظی خواهیم کرد و یا از نظر اصطلاح تعریف خواهیم نمود اما الدین فی اللغه به معنی طاعت و الجزاء نحن نعرف معنی طاعت احسن اطاعت و جزاء ما معنی طاعه طاعت للفاعل طيب والجزاء اي شيء جزاء جزاء جزاء جزاء بمعنى اي شيء جزاء به معنای بد هست یا خوبه؟ بد بده؟ جزای نگاه و جزای بد جزای خیر و جزای بد درست فل فالجزا اما جزاک الله او جزاک الله خیرا اما شر را نعوذ بالله تعالی درست یا جزای خیر هست و یا جزای شر آه دیگه شه انشالله که از بین ما دور کنه خب دقت میکنیم پس واژه دین را وقتی در قرآن کریم میبینیم دائم به معنی معتقدات یا اون که عقیده داریم نیست بلکه گاهی به معنی اطاعت و جزا هم می آید مخصوصا در سوره فاتحه مالک یوم الدین آه جزا را دیدیم که اونجا به معنی چیز درست شد؟ به معنی پاداش دیگه در فارسی پاداش میگیم دیگه درست شد؟ آره؟ آره خب حالا در لغت دین شد متوجه شدیم؟ وفي الاصطلاح الإيمان بخالق الكون إيمان ب ب خالق آفریدگار درسته؟ کون به معنی هستی ول انسان الایمان به خالق الكون والانسان الدين في الاصطلاح شفنا الیه به ما توجه کنیم ایمان عفوا الدین فی الاصطلاح به معنی ایمان دین در اصطلاح به معنای ایمان است به چی؟ به خالق الکون و الانسان ایمان به چی؟ به آفریدگار هستی و انسان هستی و انسان کون یعنی هستی که ما كون كشجاش زمین و آسمان معنا میشه كون خود زمین آسمان نه میشه كون هستی درسته بالتعالم والوظائف العملية المناسبة لهذا الإيمان و همچنین ایمان به آموزه ها تعالیم آموزه ها علم همو مسائل علمی که در دین وجود دارن درست شد؟ والوظائف العملیه وظیفه های که باید انجامش بدیم آه کدام وظایف عملی المناسبه اون وظایف عملی که یک تناسب با این عقاید داره دیگه لحاظ ایمان آره؟ درست؟ ها حالا شما بگین الدینو فی الاصطلاح به معنی ای شی؟ الإيمان عفوا لا لا لا تعريف هنا بالعربي الإيمان بأي شيء الإيمان ب ب خالق الكون والإنسان أيضا الإيمان بالتعالم والوظائف العملية المناسبة لهذا الإيمان الآن فهمنا آه، أي شيء الدين أي شيء ولا فهمتم الدين شيء نعم. نعم. طيب أحسنتم طيب نحن الآن فهمنا الدين بمعنى اللغة وبمعنى الاصطلاح بمعنى اللغة الطاعة والجزاء وفي الاصطلاح بمعنى الإيمان ولكن بخ... الإيمان بخالق الكون أولا بخالق الإنسان طيب فهمنا طيب الآن نحن آه، فهمنا وعرفنا الإيمان ولكن الإسلام أي شيء الإسلام بما أن نحن نعرف الإسلام دين ولكن بمعنى أي شيء بالضبط ما تجيك ميدانيم إسلام دينه ولا دقيقا إسلام تشيس؟ آه أحسن الإسلام في اللغة بمعنى تسلیم تسلیم یعنی يعني شای تسلیم تسلیم تسلیم شدن به خداوند تسلیم شدن مطلق تسلیم شدن رو اسلام بهش میگن ها خب؟ درست شد ولكن في الاصطلاح بمعنى شيء الدين الوحيد شفنا الى بابا بما خوب توجه کنه الاسلام دین وحید تنها دین است دقت میکنین الاسلام دین وحید او دین الوحید یعنی یگان دین است المقبول که مورد قبول و پذیرش خداوند متعال است مقبول یعنی قبول شده مقبول در عربی به من زیبا نیست خب مقبول یعنی قبول شده پذیرفته شده درست الاسلام فی الاصطلاح بمعنى دین الوحید المقبول منتها در پیش کی مقبول عند الله تبارک درست پس اسلام خوب دقت میکنه اینجا سوال ایجاد میشه آیا مسیحیت مورد پذیرش نیست در زمان خودش بوده اما فعلا نیست درست الاسلام دین وحید مقبول عند الله تبارک تعالی طيب نحن مسلمون نحن نحن نحن كل موجود نحن يعني ما مسلمون یعنی طيب ونبينا پیامبر ما سید الانبیاء و رسول سید الانبیاء آقای پیامبران و فرستادگان هست رسول جمع رسول هست ها؟ خب؟ آقای پیامبران و فرستادگان هست که اسمش رو ما میخوانیم و شما هم سلوات میگیرید. محمد ابن عبدالله المصطفى که ای پیامبر چه هست مصطفی است مصطفی به معنا به معنی چی چیز دیگه الخالق انت موجود هنا قول المصطفى بمعنى اي شيء لا لا لا الخالق انت موجود که چرا فعال خب خیر باشه مصطفی به معنی برگزیده انتخاب شدن درسته؟ بله. پیامبر اسلام انتخاب شده دیگه نشده برگزیده شده دیگه همین درسته؟ خب حالا شما بگید دین به معنی چی بود؟ آه اسلام به معنی؟ آه ما که مسلمان هستیم یعنی تسلیم شده تسلیم شده خداوند متعال هستیم درست شد؟ بله. این همه حرف اول و آخر نحن ننتهی الدرس انشاءالله تعالی سوال هست؟ بله. و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین بله.